Kartą kaiminios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis sustojusias prie ežero kranto. Žvėjai buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė mines iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė, mokytojau mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas Simonas Petras, puolė Jėzui į koją, sakydamas, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgastis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui, nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Jėzui būnant viename mieste, atėjo vyras visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo, viešpatie, jei tik panorėsi, gali padaryti mane švarų. Jėzus ištiesęs ranką palietė raupsuotąjį ir tarė, noriu, būk švarus. Ir tuo jau raupsai pranyko. O Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti. Tik nueik, pasirodyk kunigui ir atiduok auką už pagyjimą, kaip Mozės įsakyta, jiems paliudyti. Tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir būrių būriai rinkdavosi jo pasiklausyti bei pagyti iš savo lygų. O jis traukdavosi į nuošalesnės vietas melstis. Vieną dieną jis mokė žmonės. Ten sėdėjo fariziejų bei įstatymo mokytojų, kurie buvo susirinkę iš visų Galilėjos ir Judėjos kaimų, taip pat iš Jeruzalės o viešpaties galybė skatino jį gydyti. Štai vyrai neštuvais atgabeno paralyžiuotą žmogų. Jie bandė jį įnešti vidun ir paguldyti priešais Jėzų. Nerasdami pro kur įnešti dėl žmonių gausybės, jie užlipo ant plokščiastogio ir praėmę plytas nuleido jį kartu su neštuvais žemyn į vidų ties Jėzumi. Matydamas jų tikėjimą, jis tarė, žmogau tavo nuodėmės tau atleistos. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai pradėjo svarstyti. Iš kur šitas pikžodžiautojas? Kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas dievas? O Jėzus perpratęs jų mintis prabilo, kam jūs taip manote savo širdyje? Kas lengviau ar pasakyti, tavo nuodėmės tau atleistos, ar pasakyti kelkis ir vaikščiok. O kad žinotumėte žmogaus sūnų turint žemėje gali atleisti nuodėmės. Čia jis tarė paralyžiuotajam. Sakau tau, kelkis, imk savo patalą ir eik namo. Tas tuo jau atsikėlė jų akivaizdoje. Pasiėmė neštuvus ir šlovindamas Dievą nuėjo namo visus pagavo nuostaba ir jie garbino Dievą. Apimti baimės jie kalbėjo, šiandien matėme nuostabių dalykų. Išėjęs Jėzus pastebėjo muitininką vardu Levį sėdinti muitinėje ir jam tarė, sek paskui mane. Tasai viską palikęs atsikėlė ir sekė paskui jį. Levi savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko didelis būrys muitininkų ir kitų svečių. Fariziejai ir jų rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišiojo jo mokiniams. Kam jūs valgote ir gerite su muitininkais ir nusidėjėliais? O Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligonėms. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Tada jie sakė jam, Jono mokiniai dažnai pasninkauja ir kalba maldas, taip pat ir fariziejų mokiniai, o tavieji valgo savo ir geria. Jėzus jiems atsakė, argi galite versti pasninkauti vestuvių svečius, kol su jais yra jaunikis? Ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tomis dienomis jie pasninkaus. Jėzus dar pasakė jiems palyginimą. Niekas neplėšia lopo iš naujo drabužio ir nesiva jo ant seno. Šitaip ir naujai jį suplėšytų, ir senajam netiktų lopas iš naujojo. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Jaunas vynas suplėšytų vynmaišius, pats ištekėtų ir vynmaišiai niekais nueitų. Jauną vyną reikia pilti į naujus vynmaišius. Ir niekas gėrė seno vyno, nenori jauno. Jis sako, senasis geresnis.